Dvieilą, dvieilą. Dabar jau palauk. Ne, geria mano vaikai. Ingrida mano. Ingrida. Bet aš ne. Povilas, o duok Ingrida. Nieko nemėra, kad graužtų. Ką? Da dvi. Gitarų gal grodavo. Jo, gitarą. Tai va, gitaras neturėjau, mes mums reikėjo gitarą. O tai uošvį, Rimai, kaip uošvį, uošvis geras. Na, nu молодец. Ruošis tai ladas, ruošis. Nu. Jo, surėš. Va. Va jau. Stasė nekinčia, kad graju, sako. Jūs tai, tai baigė, keturi metai. O! o.

metai pavaryk. Varyk, tu tai nesustok. Ką? Bet einam. Duok, duok. Paviliukui duok. Jam, jam, jam, jam. Bet gerai groja. Nu, Pavlai gražiai groji. Taigi Paulas Apie- tokie dabar- reba, tada jau jam bus. Nu, tu Pagal- nebegrosiu, žinok. Taip, Duok pagrok, paviliukui išgerti. pagaliukui. A man kur. ar tas. ne. A ne, tai tada... Grok, Katrai, va niekam nereikia branyti. A tai kad dabar... Man ir. Broniai duok, arba utai, kaip vardą. Mane, tai kad mes tai išgėrėm dabar. Turim daimų. Daimų. Jau šitą. Gerai žentas. Išgerk, išgerk, povilai. Niekam nereikia. Nevodyt, nevodyt. Tai aš tai spalvotos, tai baltos, tai man paskui žnypės tai bus. <laughs> Reikės mamės, tai jo baltos. Ai, va, jums duosiu. Baltos, a, jei pripilsim. Na, daleliukai. Daleliukai. kairę. Kavos mums padaryti, daliu. Kavos daugiau. Eik sėskis. Negaliu. Nu, давай. Polius yra. Mes žinokit, nepykit jūs labai. Ne, ne, ne, nes niekam mūsų viskas turbūt. Čia man greitai. Daliu. Daliu? O okei, savo kebrą. <laughs> nu, ir mes turim draugų Dabar... dalių ir dalių ir viską, bet po... Mes, Jūs tokių neturite kaip aš turiu draugų. Mes gyvai jau daug metų. Mano pusė stasytė. Atvažiavom su vaikais. Aš vakar buvau tenai pas kažkur. Kur buvai? Aš kad važiuoju, tai atvažiuoju. Aš važiuoju tenai. Nu, aišku, atvažiuoju negalime. A kodėl? Nu, Verslas, pinigai, Verslas, pinigai. biznis. Nu, broliai, tą ką jūs mėgstate. O, kaimo turizmo, kaimo turizmo sargas, nu, tai ką aš padarysiu, aš negaliu nieko. Aš irgi galvoju, kad... Darbo vietą, žinokit, reikia saugoti. Ai, tu mane jau pripylėjai jau. Kas tau sakai patiko, broli? Žuvis O tai, bet ir žuvį. Tai Žuvies mes pagausim, kada reikės. O daivai dar. Man prigaudė. Kas? Tai... Mes savo ležerio galim prigauti, tai bet jis tai kas? Pažiūrėk, va, kaip šindė, va, įsivaizduok, matai kaip nori pagauti. Va, tik važiuojam iš namų, atvažiuoja gamtinį iš karto. Nu, nu, tai ten pasiūlyti. Už tai, kaip, kaip, kaip, padarysiu. Tai par mum. Avilė ežeras, tik pats žinai. Avilė ežeras, kas, nulyskit internetam. Žuvingiausias ežeras zarasų rajoną. Nu, nieko, aš prie pat gyvenu. Ir nieką negaliu padaryti. Nieką negaliu padaryti. Va, je, jeigu aš šis vairuotojas padės, tai padarysiu. A jeigu ne, tai nepadarysiu. Ir įsivaizduokit, šiandien žino, kad visi žmonės važinėja per kapus. Geriau šaukštelį. Pa 5 tūkstančius nakų baudų, jeigu man nereikia tokios baudos. O ką man reikia? Jeigu nieko nepagausiu, dar tos baudos. А вėžiai vis tiek eina. Ir ne šalčio nebijau. A vėžiai, vėžiai Aistę eina. vakar tik įnindė. Pridaužė. Aistė vakar ištraukė du vėžius. Ką tu čia kalbi? Ištraukė ir namo neparnešė. Nu, neparnešė, sekundą. Nesugebėjo kibiriuką ant kojos nulaužė. Nu, bet balas gražiai groja. Baigi, tu saiskis, kad tu prie bronėgi. Sužuokė, du saiskis. Dijas. Tu pagrokė. Dėjau. Kalgis. Kai, tai norėtum nu. tai girdai. Nu, prašau. Su traškavos kubūdavo dainuoju. A, traškavos dar nežinau, kaip ten. Apie pat, kam. Ar tai ir nepažinojo gal ją? Daniaus nepažinojo. Daniaus. Kokiagi? Ne, Taip. nepažinoja, iš kur vieną pažinau. Nu, nu. Bet mamertas taip turėjo. Pamyčiai, gerai, tai karštai. Ir asiraukia. Jolita, mama. Jei buvo namas sudegęs, visą tą ribą. Da, da, da, da. Nu, tokia buvo, žinau, kiauriai. A dabar, va, didelis kapas didelis padarytas. Ai, vartinam. Ти його не випала й до піти. Та ще й туди, ну, да, ну, Так, ладно, вам буде. ну, і у них...

Ne, mako aš jau aš jau užmiršau. Nu, va, tai man labai patinka tų dainų, tai būčiau pritaręs. O? Polas, bet neužmiršęs, groja. Groja ir grosamas. Grotų nepažįsta, grot groja. Ar jie groskas papuolas? Aš jau, kai jį pažįstu, vienas groja. Молодец. Я ir padainuok, va pirmą dainą užtraukė šitą ir dainavai. O man patiko, galvoju, kad dėsiu. Nu, steselė. Apie jau tas sugalvojai, tai sugalvojai. Nu, šiandien ryte sugalvojau. Gerai, gerai. Tai žinai, Šiandien ryte sakykime, ne, va, draugė buvo pas mane tikrai, čia mes vakar gabūnus sutvarkėm visą, žinai. Žinai, jo, buvo, tai buvo. Ir paskiau. Nu, galvoju, dabar jau dėl mėgo. Kur mažai, nes vyko vieną. Kiek? Kiek? Tai, tai. Taigi šita, tai šituo dviejų, anaku, šituo yra Staskas tai ir to. Nu yra, yra. Jėzau, kad atvirkis. Nu ir mes, ir mes. Man čia. Blia, kur užrašyta yra. Nu, kažkada tai buvau su manimi. Taip, tai žinok, nėra. Tai va dabar, Vladanį. Nu, Karočiui. Kaip padaryti, bet mes, va, sakau, vaikai, nu, Nu va, jūs kaip gražiai su visi susitikote, nu ką aš dabar daugiau galiu pasakyti. Nu labai malonu, nu viskas. Ką? Aurelija, problemos su juo, jo šarvoje. Aš jau ne telefoną. Ne, tai numerį paliksiu. Aš neturiu savo. Tai mobilaus neturi. neturi aš atmintinai tai nemoku. Tai atmintinai. Tai, nu, tai aš man paskambinti. Taigi nešėgi. Rimas nešė ir gal kišenė. Tai aš galiu užrašyti. Mergiau tik paimate. Ekstra šitą paėmė? Abudu ėmė. Aš mašiną pasiėmė. Kur mano kišenė? Kur kur? Nu. Įsiblaškiau į... Faina būtų atvažiuoti. Nu, tai taip pasišnekėti. Na, mes Sakai, vat- sakai ojalau, ojalau, aš nuo talės nubalau. Kad čia būtų relkėlas, kad nebūtų. geriau.